ad alpes caput primum navis perundas celeriter progredie batur omnes quae puppi litus leniter e conspectu recedens conspiciebant ac postremo drusilla quinquiam sunt anni inquit cum in hanc terram barbaram iter fecimus, quam gaudeo nobis deniquel licerid domum reverti, ut tandem patriam et parentes meos visamus. Tum Cornelius, recte dicis, inquit, sed dum hic morabamur, multa miranda et iucunda vidimus, nec me painit et his in locis longinquis quinquennium transegisse. Sed nunc domi esse maxime cupio, ut publius nostel et sextus omnia discant quae civibus Romanis nota esse debent. Et ego ipse forum templa quedeorum libentissime iterum aspiciam. Urbem vix reminis qui possum, inquit Cornelia, tam eram parvula, cum huc profecti sumus. Tum subito conversa ad lucium, quem in gremio anna sago contectum tenebat. Et lucius noster eam omnino numquam aspexit. Quaecum dixisset, fratrem parum arte amplexast. suadeo uxor inquit cornelius ut cum ceteris tu nunc in cameram redeas nam ventus in escit sed ego et filii paulo diutius in puppi ambulabimus cum drusilla in cameram cum liberis servis quae sere et tum publius dum ultro quitro ambulant patri vide hor mi ricordari inquit quondam periculosum fuisse in mari aegaeo navigare propter piratas qui ubique castella haberent und in naves mercatorum impetus facerent subitos per multos annos res ita se habebat in quid Cornelius et mercatores hoc modo saepe perierunt naues queorum aut in censae sunt aut in mari submersae quin et iam piratae isti postremo impunitate tam audaces facti sunt ut navis quoquadurirentur quibus vehe bantur magistratus nostri. Papai, inquit sextus, non in nomen magnum populi Romani veriti sunt, cur non naves lungai istos scelestos statime mari fugaverunt? Saipe il temptatumst, inquit pater, sed ut est in vetere pro verbio multo multost quam impetrare facilius quo modo factumst ut cum alios naves consectarentur alii procul praedas agerent nec finis fuit prius quam custodia totius orae maritimae gnaeo pompeio magno commissast istam acriter piratas lacessivit, ut omnes sexaginta diebus aut fugerent aut legatos pacis petendae causa adeum mitere cogerentur. Tum Publius Non caesar dictator in potestatem istorum piratarum olim ipse pervenit, Recte quaeris, inquit Cornelius, nam ille ad huc juvenis insulam rodum adire volebat, ut Apollonium, Oloneum clarissimum dicendi magistrum ibi audiret. Huc, cum hi bernis mensibus transiret, a piratis captus, apud eos mansit dies fere quadraginta. interim comites Romam dimissi sunt pecuniam quae situm qua redimeretur ipse inter hostes relictus cum piratis comiter iocatus saepe ad firmavit se reversum de eis supplicium summum sumpturum. illi scilicet tum adriserunt. sed caesar cum pecunia demo ad lata in litore desterto expositus esset mille tum statim per rexit ubi classe deducta pirata sabeuntes secutus est eos quomnes supplicio eo ad fecit quod antea quasi per iocum minatus erat. Quam vellem, inquit sextus, piratai hodie quoquin hoc marina vigarent, si nostram navem adoriantur, ego eis capita prius abscidam quam in pupim escendere possint. Heia! in quid publius cum se horrescere simularet quam bene piratis accidit sextum nostrum illis temporibus maria nonna vigasse tum sextus ira incensus nolite actare publi nam etsi maior natues, ego tamen sum fortior Agite, filii mei, inquit Cornelius, inter vos destinite altercari, tales dissensiones in decorae sunt, et existimo iam onesimum curasse ut esset quod ederemus, eamus intro. Quae cum dixisset, ad cameram pedem convertit, ac Publius et Sextus, qui male e suriebant, libenter subsecuti sunt.